Chez egiten la euh, MSA, Mutualité Sociale Agricole Sud-Aquitaine, galtatudik euh, assistante sociale, bebentugun bi assistante sociale, Sonia et à Isabelle Goni, bi assistante sociale Royer, egin dezen xede bat, amikuse à xibero Oshua intako, euh, jentea à erbuz. Hortin hor behen hartin bidlutiti e, ebai jentea dinetakuen alkarte serbutsi egitura uh, hoikoho, bai amikuse eta bai uh, siberuan dienak. Eta geho ekintza zumaita biatzez antzerki lan bat uh, izan duk bestiek beste. Voilà. Bon, bezala, usuen zutenen bezala, luraldian dinamizatzeko. Bai, lujaldien dinamizatzeko eta e, bizi emaiteko e, heben dien e, serbutsu horroer, egitura horroer eta e, jentea dinetakoer. Haier buz behita patzen gaiz hau. Bo, Ai, e, beste setarzunik emanen dizugu xarri, semena justo lehenik ikusgarria. Zer da ikusgarri hoi, e, espikatzen uh, ahalduzia, deja Michelek aipeatu dizu bat, eta bihitzeran aziko diosuge bai, mena, uh, zer den, ale, horrokorki uh, Istoia jentea dinetako eta jakusteko badela gaizuetan uh, eh, eh, posibilitatia zerbaiten ukeiteko lagungua edo Eta ordian, uh, ehm, zer, uh, zer kargu bat duzu, zuk leoni, zer kargu bat ikusgarri horta? Uh, eh, ninuk, uh, ehm, horra den uh, eh, behezila ifamatu bat, mundian zehar lan inek eta ene estudio bulego entzakitate handia, nahi diat heben Bena oso lehatzenuk, uh, bat egoki gue baserriko mundian uh, den denaikin. Eta zuz, zer da? Ni, anglezi triste bat honaizin berri. Hode nike negizan zerbait erraiten Antzerkiak bestelan, egin duzu, eh, ez duzu, eh, ez duzu lehentze parte hartzen, eh, bon, pastoret eta ah. hola lehunik ez, ez lehentze, bena, sogiten duzie, beste restan, antzerki edo hola, maiatza kota hola den, deitzen den, mehan zen edo hola? Ez, ez, teatrek uran sogin ez. Ez da telebistan ez deuzi, hunek? Ez, ez lehenago bai, eusi behitzen telebistan teatri, eben bai hoa ez dukabu, mm. deuz ez dukabu. Mm. Zuk lehuni, plaze hartzen duzu bardin sogiten ebai? Boiztiat, nike eh, nik zigarritan antzerki, bena badelaik, uh, wala, uh, eh, muskilin uztenka baduk eta hola, bena nuk behezik izuiten bauert edo baiunat antzerki ikusteko, heben gainti bai. Bon, vin eman entuzie, maulen altzukun aiz ziritzen, ainharben, bost, eta pagoran, uh, hor, aipatu duzie bai, eta komite hoiekin lan egitea bai pagolanduk um, uh, setemein hoita bedatzean, ahestik, ahestitan, seionetan, bena lehen esentik zinen tutzak baita informazioan eta horako gaiza, uh, hoiduk behezik ikusgarri hunen behezitak bada mahaan eta zer nahi informazione mota biltzen ahalko die jentek, pape eti piedi batetan, markatuik, nurek zer egiten dien, zer serbitzuk heiten ahaldien, nui bus herxatzen ahaldien, hoi da. Adinetakuk jina hitutzi ebai, hoi importantuzu, hale? Bai, haier bus eginik beita, uh, erri eginen eta memento bat eh, igaiteko goxoki. Dojainik da sartzia eta geho badateke eh, zerbait jateko eta gudaleat skopat, wala, lusatzeko amini bat. Eta lehen antako pu bat duzie bai proposatuik laguntzen ahaltuzie la dinetako hoik berdizu deitu uh, BMS-arat nahi badie jakin nula, nula huiantu. Bai, uh, eh, kovoaturaz manean, erran nahi behita algar eh, laguntzez, algarrekin juitez, voilà. Bost lekudin batek, lau jente jamaiten aldutu habukin, gidaia eta lau ordin <laughs> prinsipio hortan, bai, juraipatu ipeita.